Jeff Mateo, gurekin, urtzeizeko herriko etxean, garapen iraunkorra zarduratzen den kontseilaria, egunon? Ha, ah, egunon, bai. Hortzaizen biogasa sortzea duzue helburu eta horretarako metanizazio zentro baten inguruko ikerketak abiatu dituzue elkargoarekin batera, Desmartza hori nola abiatu zenuten? Bai, e, pentsatu ginen ikusi zonbat e, ongarri meta eh, kompostatzen ari ziren erriguzian. Pentsatu ginen, berdin, modelo kolektibo bat sortzen altzela, bilduz ongarri guzi horiek, metanizazio prozesu batian erabiliz, eta gero berriz e, itzultzeko beren e, bain behin, beren energia bildu eta. Beraz, ongarriak botatzen dituen gasak erabiliz, biogasa eta energia berriztagarria sortzeaz, ari gira, baina dena, metanizazioa aipatzen dugularik, e, zer da prozesu hori? O metanizazioa da, da prozesu natural bat, ongarri meta bat usten duzularik eh, bere behar, baina mozten balin baduzu eh, oksigenotik, berez eta temperatura pixka bat igotzen balin bai zaio prozesua akzeleratzeko. berez metanoa emaiten duen uh, ekoizpen bat da. Ordeon eh, gaz hori eh, badakigu erabilia dela, iniztokitan, eh, eta gaz nuan naturala azkenean. Eta ateratzen delarik zeo birekin eh, nahaztua da, eta gero hori behin beresi eta erabil daiteke edo zoin gauza egiteko, behinan edo gaza gisa, hori txetako gaza gisa, edo behin erre eta motor batean elektrizitatearen egiteko. Hor, lehen desmartza erriko etxetik eta abiatu duzue, baino laborariek eraman beharreko desmartxa bat da hau, ezta? Bai hori da, gu izan gira bultzatzaile, baina gero gogo eta onartua izan eta ikerketa bat eh, hasi delarik, hori hon uh, eh, bulektara zidaukute, erran manera guziz, uh, eh, proiektu hori ez zuela instituzio batek eramaiten al, ez errikoitxe batek, hori egiten bada laborariak izanen dira horren kudeatzaile eta horren buru eta, eta jabe egin duzu elaborarien itzuli bat hortza izan? Bai, kasik laborari guzien eh, itzulia egina izan da. Irurogoi eh, bat eh, izen badira, nik berrogoi eta bos bat ikusi ditut, bat dituk tono baka batzu ikosteko eman tendentzia badakigun olakoa den. Odean bada multxo bat ados dena eta prest segitzeko. Sa izazpi izanen dira. Eta gero iruok eran dute ez, zirela baten intesatiak. Eta gainatekoek, ebe dira galderazko ikurrak hori konbentzitu behar. Benan perdin prest izanen dira ere, Eh? Eta jadanik, badira kalkuluak, hortzaiz eta inguruko laburarien eh, ongarriarekin zenbat ekoitzi daitekeen jakiteko? A ah, eh, ikertu ditugun guzi guziek segitzen bagintu uste, mustru bat ditaike eh, oita marmila tona ongarri eta zazpion tona gaz inguru. Ba, zazpiontona gaz ingurua, animaleko gaz meta da, da bat bizki harina dena, airea baino bietan harinago, odion, zazpiontona egiteko dira, zakit, milion bat metro kubiko edo, teorikoa da, eh, ez da. Jefanteo, mil esker? Bai, <laughs> zuere.